Çox möhtəşəm bir ibadətdəyik. İslamın 5-ci rükünü olan həcc ibadətindəyik. Allah Azza və Cəllə bizə məbrur həcc nəsib eləsin. Və həcdə həcc ibadəti, yəni ki, baxın, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həccin fəziləti haqqında bizə nə qədər hədislərdə onun fəzilətini bəyan edib. Və həcdə bəzi məq məqsədlər var, qayələr var, ibrətlər var. Müsəlman bu qayələrə, məqsədlərə diqqət eləməlidir. Yəni, inşallah danışacağımız mövzu əsas bu barədə olacaq. Yəni əsas həcdə olan qayələrdən bəzilərini zikr edəcək ki, həcdə hansı qayələr, hansı məqsədlər var. İnsan ondan hansı ibrətlər alır, hansı faydaları götürür. Yəni həcc belə bir boş bəzi müəyyən əməllər toplusundan ibarətdir ki, insan gələ bu əməlləri quru-quruna yerinə yetirə, qayda, hə, bitirdim, xeyr. Həcdə ibrətlər var, həcdə böyük faydalar var. İnsan o faydaları qazanmaq üçün o faydaları əldə, yəni həcc yerinə yetirməklə o faydaları qazanır, o faydaları əldə edir, o qayələrə çatmış olur. Və bunu da sözsüz ki, elm üzərində edəndə daha böyük səmərə əldə eləmiş olur. Yəni səmərənin böyüklüyü nə ilə üzərində olur? Elmlə olur. Yəni sən insan bilir ki, bilsə ki, hansı hiss eləsə və bunu tədəbbürlə düşünərək eləyərsə, onun savabı daha böyük olur. Adi namazda məsələn, bütün ibadətlər də belədir. Adi namaz qılırsan, namazda oxuduğunu hiss eləmirsən, bilmirsən nə oxudun. Belə gedirsən, o namazın üstün olur, yoxsa oxuyanda xuşu ilə oxuyarsan. Elhamdülillah Rabbil ələmin. Mən alimlərlə Allaha həmd elədim. Bununla sən həmd eləmiş olursan. Sonra Ar-Rahman Rahim, o rəhimli və mərhəmətlidir. Bununla da sən Allah Azza və Cəllənin adlarının ikisini zikr etmiş olsan, onu təzim edirsən. Ar-Rahman Ar-Rahim, Məlik Yevmiddin, onun qiyamət gününün sahibi olduğunu etiqad edirsən. Yəni, ayələri oxuduqca bunu tədəbbür elə eləyəndə insanda sözü çıxışı daha güclü olur. Həc də elədir. Həccin ər əməlini elədikcə orada olan ibrətləri düşünmək, orada olan faydalar, orada olan məqsədləri düşünmək sözsüz ki, insanın imanının artmasına, insanın həcci haqqı ilə yerinə yetirməsinə bir vəsilədir. Həcdə olan ən böyük məqsəd, ən böyük qayə Allah Azəbə Cəllənin tövhidini həyata keçirmək, şirkdən və şirk əhlindən uzaq olmaqdır. Ən böyük məqsəd, ən böyük qayə də budur həcdə. Və buna da dəlillər, həc mövsümündən dəlillər çoxdur. Bax, Cabir radiyallahu anh məşhur hədisində, hansı ki, Cabir radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin həccini tam olaraq vəsf eləyir. Hədis sahih müslimdə keçir. Cabir radiyallahu anh Peyğəmbər s.ə.v-in bu hədisini vəsf eləmək üçün həc başlayandan sonuna qədər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə bərabər olur. Və həcdə, baxın, sahabələrin fəhminə baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm təlbiyə gətirir. Ləbbeyk Allahumma ləbbeyk, ləbbeyk lə şərikə ləkə ləbbeyk, innəl hamdə və ni'mətə ləkə vəl mulk lə şərikə lək. Cabir radiyallahu anh deyir ki, əhəllə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm bit təvhid. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tövhidlə təlbiyə gətirdi. Tövhid kəlməsi ilə təlbiyə gətirdi. Yəni lə, bu təlbiyədə kəlmə-i şahadət var. Kəlmə-i şahadətin mənası bu tərbiyədə yerləşirdi. Deyir ki, ləbbeyk Allahumma ləbbeyk, Allahım sənin dəvətinə icabət eləyərək gəldim. Ləbbeyk lə şərikə ləkə ləbbeyk. Sənin dəvətə icabət elədim və sənin şərikin yoxdur. İnnəl həmdə və ni'mətə ləkə vəl mulk. Həqiqətən nemət də həmd və nemət də sənindir və mülkü hər şeyin sahibi də sənsən, lə şərik ələk və sənin də ortağın yoxdur. Və bu əzəmətli tərbiyədə ləbbeyk Allahumma ləbbeyk, ləbbeyk lə şərik ələk ləbbeyk. Bu lə iləhə illallah özündə hat edilir. Ləbbeyk lə şərik ləkə ləbbeyk bu lə iləhədir. Ləbbeyk Allahumma ləbbeyk də illallahdır. Yəni ki, Allahım sənin dəvətini icabət eləyək gəldi və sənin ortağın yoxdur. Bu da la ilahə illallahın mənasıdır. Yəni, la ilahə illallahın mənasını əhatə eləyən kəlmədir. Eləcə də, məsələn, bu, buna oxşar, məsələn, Quran və sünnədə la ilahə illallahın mənasını əhatə eləyən nə qədər ayələr var? Və ləqəd bəəsinə fi kulli ümmətən rasulən ən i'budullaha və ictənibu tağud. Biz hər bir ümmətə bir peyğəmbər göndərdik ki, Allaha ibadət edin və Allahdan başqa ibadət olunan tağutlardan çəkinin. Allaha ibadət edin, illa Allahdır. Allahdan başqa ibadət olunan tağutlardan çəkinin. Bu isə la iləhədir. Yəni mütləq bu iki dayağın ikisi də olmalıdır. La iləh illallahda həm inkar, Allahdan başqa ibadət olunan hər bir şeyi inkar eləməlisən və Allah Azəbə Cəllənin də tövhidini, Allah Azəbə Cəllənin də ibadət tək Allahın layiq olduğunu isbat eləməlisən. Və bu əsasdır. Kim? hər hamısını inkar eləyərsə, mulhid olur, kafir olur. Yəni, bütün ibadət olunanları inkar eləyərsə, kafir olur. Və kim də heç nəyi inkar eləməzsə, Allaha da ibadət eləsə və Allahla bərabər başqalarının da ibadətini inkar eləməzsə, bu isə müşrik olur. Hər iki halda təhlükəlidir. Yəni, insan ya müşrik olur, ya kafir olur. Ona görə mütləq tövhid əhli olmaq üçün Lə iləhə illallah mütləq inkar və isbatın eyni zamanda cəm olması lazımdır. Və bu da Peyğəmbər s.ə.v-in həccində var idi. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm təlbiyədə müşriklərin tərbiyəsinə də inkar eləyir. Və bu da bizə nəyi öyrədir? İnsan kafirlərdən uzaq olur. Kafirlərə inkar eləməlisən. Onların küfrünü, şirkini inkar eləyirsən. Kafirlər, müşriklər bilirsiniz İslamdan əvvəl həcc eləyirdilər. Onlar da təlbiyə gətirirlər. Deyirlər ki, "Ləbbeyk Allahumma ləbbeyk" Ləbbeyk lə şərikə ləkə ləbbeyk. Peyğəmbər sallallahu deyir: "Vay ləkum qat." Yəni vas vay olsunsa burada dayanın, daha getməyin o bir tərəfə. Peyğəmbər onu eşidəndə. Çünki deyir: "İllə şərikan huve lək təmlikuhu huve mələk." Onlar deyir ki, ey Allahım, sənin dəvətinə icabət elədik, sənin şərikin yoxdur. Yalnız o şərikdən başqa ki, o şərikin var ki, sən ona malik olursan və onun malik olduğu şeylərə malik olursan. Yəni bu həm bu kəlmə həm batil kəl, açıq aydın batilliyinə nə idi? Həm deyirsən ki, Allahın şəriki yoxdur. Sonra deyirlər ki, o şərik var ki, o illə şərikin havalə, o da sənindir. Onundursa, onun şəriki ola bilməz o. Onu da maliksən, onun malik olduqlarına da maliksən. Artıq o şərik olmadı. O Allahın qulu oldu. Yəni bu bunların batil etiqadı idi. Və bu şirklərinə görə Peyğəmbər onları inkar eləyirdi ki, burada dayanın, la la şərikə lək, burada dayanın deyirdi. Onlar isə artıq şirk kəlməsində söyləyirdilər. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmçinin həccdə olan tövhiddən, yəni tövhid faydasını çıxarırıq ki, biz bunlar nəyə göstərir? Tövhidin güclülüyünə, insanın tövhidi etiqadının güclülüyünə. Və bütün əməllərin bilirsiniz ki, qəbul olması üçün iki şərt var. İxlas və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsinə müvafiq olmaq. İxlas şərti mütləq hər bir əməldə olmalıdır. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة onlara əmr olunan oldu ki, yalnız ixlas, dini ixlasla Allaha aid edib, yalnız ona ibadət edib, namaz qılıb, zəkat versinlər. Doğru, düzgün olan dində budur. Haqq din olan da din, haqq olan dində budur. Baxın. Burada Allah Azze və Cəllə əməllərin, ibadətlərin ixlas olmasını şərt qoyur. Və insan da ki, Allah Azze və Cəllənin rizasını qazanmaq istəyirsə, Allah Azze və Cəlləni görmək istəyirsə, Allahın görüşünə ümid eləyirsə, əməldə ixlaslı olmalıdır. Və mən kənə minkum e, yercu riqa'a rabbih fəliyəməl əmələn salihə və la yüşrik bi ibadət rabbih əhədə. Sizdən kim ki Allahla Allaha qovuşmaq, Allahla görüşmək istəyərsə, salih əməl işləsin. Yəni alimlər deyir, salih əməl burada nədir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnətinə müvafiq olmaqdır. Və Allaha da, Rəbbinə də heç nəyi ortaq qoşmasın. Yəni riyadan, süm'adan eşitdirmək. Bu şeylərdən uzaq olsun. Əməlində ixlaslı olsun. İxlas olmazsa əməl fayda verməz. İnsan əməl eləyir, özünü yorur. Qiyamət günü gəlir, ona heç bir fayda vermir. Necə ki, ayədə Allah Qurani Kərimdə buyurur ki: "Və qadimna ilə ma amilu min amalin feca'alnahu haba'an mansura." Biz qiyamət günü onların əməllərinə gəldik, onları toz halına külə çevirdik. Əməl niyə külə çevrildi? Aleyhissalam. Niyə külə çevrildi? Çünki o əməl ixlasla olmamışdır. İxlasla olmaz, əməl fayda verməyəcək. Və eyni zamanda Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm hədisi qudusdə Allah azə və cəllədən rivayet eləyir. Allah azə və cəllə buyurur ki: "Ənə əğnə şurakay an şirk." Mən mənə qoşulan şəriklərdən ehtiyacsızam, onlara ehtiyacım yoxdur. Mən amilə amələn əşrəkə fihi ma'iyə qeyri tərəktuhu və şirkə. Kim bir əməl eləyərsə, o əməldə başqasını mənə şərik qoşarsa, onu da, onun şirkini də tərk eləyərəm. O qiyamət günü təsəvvür ilə insan kimin rizası üçün əməl eləyir. Gəlir, gələndən sonra gəlirsən, Allah zəvəcə deyir, git filan gəz sənin savabını versin. Subhanallah, filan gəz özünü xilas eləməyə qadir deyil. İnsan o günün dəhşətində, insan hər kəsindən qaçacaq. Yevmə yəfirul mər'u min əxi, və ummihi və əbi və sahibətihi və bənihi. O ki, insan qardaşından, anasından, atasından, zövcəsindən, övladlarından qaçacaq. O dəhşətli gündə kim sənə savab verər? İnsan ona görə əməldə ixlas, riya gələrsə, həmən bunu xatırlamalıdır ki, subhanallah, mən bunun üçün eləyirəm, bu mənə savab verəcəkmi? E, Verməyəcəksə, mən özümü niyə yoruram? Subhanallah. İnsan daima bunu yadına salmalıdır. Niyyətinə diqqət eləməlidir. Onu deyim ki, Riya ən çox əməllər, hansı əməllərdə gəlir? Yəni, ən çox riya gələn əməllərdən başında həc durur. Həcdə daha çox gəlir. Və alimə gətirir ki, sədəqə və həcdə daha çox gəlir. Yəni, bu əməllərdə insana riya daha çox gəlir. Məsələn, oruc və yaxud namaz kimi olmur. Hə. Və ona görə də, baxın, həc əməlləri bilirsiniz ki, həccin savabını bə bəllidir ki, kim məbrur həcc eləyərsə, anasından doğulduğu kimi qayıdar və məbrur həcəsə onun əvəzi yalnız cənnətdir. Bu kimi hədisləri sən 5-6 günə cənnəti qazana bilirsən. Ona görə şeytan hər bir vəcihlə, hər bir yolla istəyir ki, səni doğru yoldan uzaqlaşdırsın, sən həcci məbrur olmasın. Bunun üçün tam çalışır ki, sən nəsə xataya yol verəsən. Ən böyük qapı da girəcəyi qapı haradır? İxlas qapısıdır ki, əməli əgər ixlassız elətdirəcəksə, həm hər şeyi sünniyə də uyğun elə, heç bir qadağa da eləmə, heç bir problem də yaratma həcdə normal həcc verilir. Əsas odur ki, ixlas olmasın. Şeytan səni sərbəst buraxacaq ixlas olmayandan sonra. O bugünkü ümmətin bəlası da budur. Neçə milyon həcc gəlir. Onların neçəsi ixlas üzərindədir. İnsanlar gəlir, kimi həcc alıb alıb mənə həcc desinlər deyə. Gedəndə ölkəmdə məclisdə başda otuzdurulum deyə. İnsanlar mənə hörmət eləsin deyə. Sözüm keçsin deyə. Subhanallah. Yəni Allaha Allaha xas olan ibadət artıq dünya məqsədləri üçün olunur, istifadə olunur. Allah Azərbaycan Cəllə Quran-ı Kərimdə buyurur ki, kim əməllərinin qarşılığında dünya həyatını, onun zir ziynətini istəyərsə, onların əməllərini azaltma, əməllərin qarşılığını dünyada azaltmadan verərik. Onların axirətdə isə cəhənnəm odundan başqa heç bir payı yoxdur. Elədiyi bütün əməllər batil olar. Cəhənnəm odundan başqa heç bir payı olmaz onun. Əməl heç bir şeyin sənə fayda verməyəcək. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v qorxduğu sahabələrə, bu hansı sahabələr kimlər idi? Tö həqiqi tövhid əhli idilər. Hər əməllərində tövhidə diqqət edən insanlar idi. Peyğəmbər s.ə.v nə deyir? Əxvafu əmə əxvafu aleykum şirkul asxar. Sizə ən çox qorxduğum nədir? Kiçik şirkdir. Deyirlər ki, nədir ya Rasulullah? Deyir, riyadır. Deməyikən sizə böyük şirki bütlərə ibadət edəcəksiniz. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, tövhid onların qəlbində var. Amma qorxurdu nədən? Kiçik şirki düşünmək. Və kiçik şirkin adlarından biri nədir? Əşşirkül xafi gizli şirkdir. Yəni, bu çünki o qədər gizlidir. İbn Abbas radiyallahu anh deyir ki, bu riya deyir, şir, gizli şirk deyir. O qədər gizlidir ki, deyir, gecə qaranlıq, zülmət qaranlıqda qara daşın üzərində olan qara qarışqarın ayağının izindən də gizlidir. Yəni insan hər an ona çox diqqətli olmaq lazımdır. Daim insan diqqət eləməlidir. Bax, subhanallah. Yəni, insan daima nəfsinə qorxmalıdır. Şirkdən, şirki aparan yollardan qorxmalıdır. İmamul müvahhidin, tövhid əhlinin imamı, peyğəmbərlərin ikinci atası olan İbrahim əleyhissalam nə deyir? "Vəcnubni və baniyə an na'budal asnam." Allaha dua eləyir ki, məni və mənim övladlarımı bütlərə ibadət etməkdən qoru. Subhanallah, İbrahim əleyhissalamın duasıdır. İbrahim əleyhissalam özünə şirkdən qorxursa, sən mən necə qorxmayaq? Tabiinlərdən biri deyir ki, Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm 30-dan artıq səhabəsini gördüm deyir. Hamısı nəfsinə nəyə qorxurdu? Nifaqdan qorxurdu. Yəni bu insanlar insan daim özünü hesaba çəkir, qorxur ki, mənim əməllərim nədir? Puç olar. Mən əməllərimi münafiqlər kimi yerinə yetirmiş olaram. Allah rızasını yerinə yetirmiş olmaram. Və həmçinin Bax Peyğəmbər sallallahu də təlbiyə yetirəndən sonra ləbbeyk Allahumma e, ləbbeyk təlbiyəsindən sonra dedi ki, Allahumma həccətən la riya fiha və la sum'a. Ey Allahım, səndən elə bir həcc istəyirəm ki, orada nə riya olsun, nə də insanlara eşidirmək olsun. Peyğəmbər sallallahu dua eləyir. Gör necə dua eləyir ki, Allahım səndən belə bir həcc istəyirəm mən. Yəni bu bu da bizim üçün bir ibrət idi Peyğəmbər sallallahu belə istəməyi ki, yəni insan diqqətli olmalıdır həccində. Həmçinin qardaşlar bu mühüm məsələdir. Tövhid məsələsi, ixlas məsələsi ən əsas məsələdir. Həcdə insan buna diqqət etməlidir. Hər bir əməl, hər addım atanda, yəni qəlbimə gələrsə, həmin yadına sadəcə subhanallah. Bu insan, bu ya bu kimin üçünsə eləyirəmsə, bu mənə fayda verəcəkmi Allah qatında? Xeyr, fayda verməyəcəksə özümü yoruram. Belə bir əzəmətli ibadəti subhanallah dünyanın qarşılığında, ya insanların rizası qarşılığında eləməyə dəyərmi? Hansı ki, bunun qarşılığında Allah Azə və Cələ sənə nə vəd edilib? Cənnət vəd edilibdir. Cənnəti belə şeylərə dəyişmək olarmı? İnsanların razılığına dəyişmək olarmı? Həmçinin, qardaşlar, həcdə olan qayələrdən, həcdə olan ibrətlərdən, faydalardan biri də nədir? İnsanın Allahın rizasını qazanmasıdır. Allah Azə və Cəllənin rizasını qazanmaq, cəhənnəm odundan xilas olmaqdır. Allah Azə və Cəl, Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Mən həccə lillah fələm yarfuz və ləm yafsuq, raca'a kəyəvmi vələdathu ummu." Kim Allah üçün həcc eləyərsə, bax burada da ixlasa diqqət eləyin. Ya Müslüman, Allah üçün həcc eləyərsə, fasiklik eləməzsə, fasikliyə nə girir? Fasiklik eləməzsə və qadınla ilgili şeylərdən uzaq olarsa, anasından doğulduğu gün kimi qayıdar. Fasikliyə nə girir bura? Bütün elədiyin günahlar istər böyük günahlar olsun, kiçik günahlar olsun, istənilən, istənilən günahlar fasiqdir. O şey ki, fısıqdır, yəni günah asilik də Allaha ora daxildir. Məsələn, ən çox günahlar da baş verə biləcək günahlar da har nə ilə olur? Məsələn, dillə olur, qeybətdir, nəmmamlıqdır, yalan danışmaqdır, məsələn, söyüş söyməkdir, dalaşmaqdır. Bunlar hamısı nədir? Bunlar insana ha, sənin fasiqliyin vəsiflərindəndir. Və eyni zamanda insan harama baxmasıdır. Bunlar hamısı nədir? Fasiqlikdəndir. Ələm yarfız, əmsin rifas, e, rafs nəfas nədir? İnsan qadınla ilgili şeylərin hər bir bununla ilgili, məsələn, insan hətta yazışma məsələn, insan öz arvadınla da belə bu şeylərdən uzaq olmalıdır. Hətta təkcə orada cins əlaqə yox, bütün qadınla ilgili bütün şeylərdən nə olmasan, sən tam uzaq olmalısan, tam dərəcədə həcdə ibadətdə olduğun halda. Yəni sələflərin sələflər həcdə olanda necə həcc eləyərmiş? Deyir ki, həcə başlayandan qutarana kimi elə bir lal ilan idi. Səsi çıxmazdı. Elə həcc eləyərdilər ki, elə bir başlarına quş qonubdu. Səsləri çıxmazdı. Dillərini qoruyardılar. Və insan əsas bu, bu şeylərdə diqqət eləməlisən. Və bunun üçün də Peyğəmbər sallallahu qarşılığı nə bildirir? Bunun qarşılığı nədir deyir? Anasından doğulduğu gün kimi qayıdar. Yəni anasından doğulan insanın üzərində bir günah olarmı? Xeyr olmaz. <clears throat> İnsan məsum şəkildə qayıdır. Yəni bu iki vəzifə əməl eləyərsə, diqqətlə, Allah ixlasla və eyni zamanda fasiklikdən və qadınla ilgili şeylərdən uzaq olarsa, anasından doğulduğu gün kimi qayıdar. Və alimlər də bu hədisə görə və başqa hədislər də var ki, deyirlər ki, həcc böyük düzdür, alimlər arasında bu ixtilaflı məsələdir ki, həcc böyük günahları da belə silir. E, bəziləri deyir ki, yalnız yəni, kiçik günahları silir, böyük günahları tövbə silir və inşallah doğru olan rəy odur ki, Həc böyük günahları silir. Bu hədisə görə ki, Peyğəmbər anasından doğulduğu gün kimi qayıdır. Orada artıq onun böyük günahları da gedir, kiçik günahları da gedir. Bir. İkinci başqa bir dəlil var. Peyğəmbər s.ə.və Abdullah ibn Amr radiyallahu anh gəlir soruşur ki, İslamdan əvvəlki elədiyi günahlar barədə soruşanda Peyğəmbər s.ə.və deyir, ya Amr deyir, ey Amr deyir, əmə alimdə ənnəl İslam yəhdimu məkənə qabləh. Sən bilmədin, bilmirsənmi ki, İslam özündən əvvəlki günahları silir, yəni artıq təmizləyir. Və ennel hicrətə təhtimə məkənə qabləhə və hicrət də özündən əvvəlki günahları təmizləyir, silir. Və ennel həccə yəhdimu məkənə qablə və həcc də özündən əvvəlki günahları silir. Yəni, İslamın böyük, kiçik hər şey sildiyini bütün alimlər ittifaq eləyirlər ki, insan İslamdan əvvəl elə deyib, heç bir günaha görə sorumlu Allah Azza və Cəllə ona görə əzab verməyəcək. İslama girməklə İslam varis eləyir. Peyğəmbər səsən bir hədisdə eyni zaman İslamla bərabər həcci də zikr eləyib. Bu da güclü dəlillərdəndir ki, nədir, həcc böyük günahları silir. Həmçinin hədislərdən bu məşhur bir hədisdir. Yəni ki, böyük bir hədis və çox belə faydası, öz faydaları özündə əhatə edən bir hədisdir. Amma çox alimlərin diqqət eləmədiyi bir hədisdir bu hədisi e, Şeyx Albani rahimehullah gətirir, tərğib və tərhibdə zikr eləyir. Sahabə gəlir, soruşur. Sahabə Peyğəmbər sallallahu yanına gəlir, iki sahabə. Peyğəmbər sallallahu deyir, mən bilirəm də siz nə üçün gəlmisiniz. Belə desən namaz haqqında soruşacaqsan, rükunu nətə bu şəkildə. İkinci ona cavab verir və ikinci hə mən şahid olan yerini mən hədisin yalnız deyirəm. İkinci deyir ki, sən də gəlmisən ki, sən evi tavaf eləyəndə hansı savabı qazanacağını, sonra daş atanda hansı savabı qazanacağını, başıva qırxanda hansı savabı qazanacağını və son video tavafını eləyəndə hansı savabı qazanacağını sən soruşmaq istəyirsən. Sahabə deyir: "Ya Rasulullah, Allah and olsun ki, ondan başqasını soruşmayacaqdım. Yalnız onun üçün gəlmişdim." Peyğəmbər sallallahu deyir ki, "O gün sən başlayırsan tavaf eləməyə, sən evindən çıxıb tavafa gəlirsən, sən atdığın hər addıma görə Allah azza və cəllə sənə bir savab yazar və bir günahını bağışlayar. O ki, qaldı deyir sənin Arafada dayanmağına, Allah Azəbə Cəllə dünya səmasına inər. Və mələklərin qarşısında öynər ki, qullarım məndən nə istəyir? Mələklər, ya Rəbbim, onlar səni zikr edirlər, ondan sənin riyazanı, onlar səndən cənnət istəyirlər, cəhənnəm odundan qorxurlar. Allah Azəbə Cəllə mələklərə deyir ki, siz şahid olun ki, mən onları bağışladım. Mən özüm nəfsimi və bütün yaratdıqlarımı şahid edirəm ki, mən onlara yağışların damlalasının sayı qədər, dünya günlərinin sayı qədər, səhradakı qumların sayı qədər bağışlanma verdim. Subhanallah. Bu hani əzəmətli bir şeydir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi o ki qaldı sənin deyir cəmanata deyir daş atmağındır. Bu deyir Allah Azza və Cəllə deyir, o da gizlidir deyir. Allah Azze ve Celle onun savabı o qədər böyük ki, Allah Azze ve Celle onu bəyan eləməyib. Və Peyğəmbər sallallahu bu ayəni oxuyur ki, "Fələ ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Heç bir nəfs bilmir ki, cəzan bir məkanı yəməlun. Heç bir nəfs elədiyi əməllərin qarşılığında onun gözünü sevindirəcək hansı şeyin gizləndiyini heç bilmir deyir. Yəni ki, onun savabı tam gizlidir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi o ki qaldı sənin devidə tavaf eləməyin, sən devidə tavaf eləyəndə anandan doğulduğun kimi qayıdarsan. Hə, təmiz günahları silinir. Və ara, bilirsiniz ki, yəni, həmçinin bu, bu hədis də açıq aydın dəlillərdən biridir ki, açıq aydın dəlillərdən yəni ki, göstərən hədisdə Şeyh Alban Həsən hökmünü veribdi Dərqibə Tərhibdə. Yəni, həc inşallah böyük günahları belə silir. Və Peyğəmbər s.ə.v başqa bir hədisdə də bəyan edir, məsələn, Arafa haqqında bəyan edir ki, Arafa günü Allah Azəbə Cəllənin cəhənnəm odundan qulların ən çox azad elədiyi gün Arafa günüdür. Və Arafa günü də alimlərin ittifaqı ilə il ərzində ilin ən əfzəl günüdür. Ən üstün gündür Allah qatında. Gün olaraq ən üstün gün Arafa günüdür. Allah Azə və Cəllə Quran-ı Kərimdə və eləyəlil aşır and olsun 10 gecəyə deyəndə hətta bəzi təfsirçilər deyirlər ki, burada məqsəd Zəlhiccə ayının 10 günüdür. Və bu gün Yahudilerden beri gelir Ömer radıyallahu anh deyir sizin Kur'an-ı Kerimdə elə bir ayet var ki, deyir, o ayə bizə nazil olsaydı, deyir, biz o günü bayram eləyərdik. Ömer radıyallahu anh deyir, hansı ayeti Deyir ki, Əl-yevmə əkmətu ləkum dinəkum və ətməmtu aleykum ni'məti və rədidu ləkumul İsləmə dinə. Yahudi bu ayəni gətirir ki, bugün zindanınızı kamil etdim, sizə olan nimətimi tamamladım ve din olarak size İslamı seçip öyrəndim. Ömer radıyallahu anh deyir, vallahi deyir, mən bilirəm bu ayə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə hansı ayda, hansı gündə, həftənin hansı günündə və harda nazil olub? O ayə Arafa günündə, cümə günü və Arafada nazil olubdur. Və müsəlmanların da bayramıdır o gün. Subhanallah. Həmin Arafa günü ona görə müsəlmanlar onun əslində bayram eləyir, elhamdülillah. Və Arafa günü ən şərəfli günlərdəndir. Baxın, hədislərdə bilirsiniz ki, Buxari Müslimdə keçən bir hədis, məşhur hədisdə ki, Allah Azza və Cəllə dünya, gecənin axır üçdə birində dünya səmasına enir. Dedi ki, dua eləyən varmı, duasını qəbul eləyib, məndən istəyən varmı ona verim, məndən bağışlanma istəyən varmı, ona əff eləyim, bağışlayım. Amma gündüz olaraq yeganə sabit olan Arafa günüdür. Allah Azze ve Celle dünya samasını gündüz olaraq Arafa günündən hazırlar. Və mələklərin qarşısında öyünər. Və nəyə öyünür mələklərin qarşısında? Onlar deyir, bu qullarım deyir, toz torbağa bulaşdığı halda gəliblər, məndən nə istəyirlər? Allah Azəbə Cəllə o illəri və mələklər, nəfsini və mələkləri şahid getirir ki, mən onları bağışladım. Subhanallah, yəni hədis bu əzəmətli, bu ibrətli. Yəni insanın həcdə qazandığı qayələrdən, başa düşəcəyi qayələrdən, faydalardan ən əsasından olanlardan biri də budur. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v məşhur hədis deyir ki, Əl-umrətu iləl-umrəti kəffəratun limə beynəhumə. Ümrədən digər ümrəyə qədər olan günahlara kəffarədir. Vəl-həccül məbrur leysə ləhu cəzəun illəl-cənnə. Və məbrur həccində əvəzi yalnız nədir? Yalnız cənnətdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm başqa bir hədisində buyurur ki: "Təbi'u beynəl həcc vəl umra." Ardıcıl olaraq həcc və ümrə eləyin. Yəni bir-birinin dalınca həcc, ümrə, daima həcc və ümrə eləyin. Fə innəhuma yenfiyaniz zunubə vəl faqra kəma yenfil el ki, nə kən fil kiro xabəsəl hədid. Deyir, necə ki, Peyğəmbər sallallahu deyir, çünki deyir, o həcc və ümrə insanın günahlarını və kasıblığını elə bir şəkildə aparır, təmizləyir ki, necə ki, deyir, o od, odda dəmirin pasıda əriyir, təmizlənir. Yəni, alimlər də bundan fayda çıxardılar ki, insanın kasıblığını qaldıran səbəblərdən, insana varlı edən səbəblərdən biri nədir? Onun çoxlu həcc və ümrə eləməsidir. Yəni, bəzi qardaşlarımız nəyi başa düşürlər? Elə zənn edir ki, bu artıq ümrə eləsə, həcc eləsə, əlində olan 3-5 mümini də Bunu da xərcləyəcək, artıq kasıb qalacaq. Bir daha bu dirilməyəcək, irəli düşməyəcək. Subhanallah. Peyğəmbər sallallahu sən iman gətirmisən. Onun haqq peyğəmbər olduğuna iman gətirmisən. Və sənin peyğəmbərin deyir ki, səndən kasıblığı qaldıran səbəblərdən biri sənin həcc və ümrə eləməyindir. Sən də deyirsən ki, xeyr, mən yox, mən həcc və ümrə eləsəm kasıb düşərəm, geri düşərəm. Bax, bu da yenə həmçinin birinci səbəb qayıdır. Təvəkkülə, etiqada, tevhidə qayıdır. Həmçinin qardaşlar, həcdə olan ibrətlərdən, həcdə olan faydalardan və qayələrdən biri də insanın təqva sifətini qazanmasıdır. Allah Azəbə Cəllə qorxmasıdır. Və təqva sifəti bütün ibadətlərdə tələb olunur. İnsanın, yəni bütün ibadətlərdən tələb olunan insanın təqva sifətini qazanmasıdır. Hətta oruc ayəsində, aleyhissalamlar. Oruc ayəsində Allah təala nə buyurur? يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعalekum tattaqun. Ey iman gətirənlər, sizdən öncəkilərə oruc fərz olunduğu kimi sizlərə fərz olundu. Niyə? Bəlkə təqvalı olasınız, Allahdan qorxasınız. Orucdan əsas qaya ibrət nədir? Təqvalı olmaq. Və baxın, həcdə də Allah azə və cəl həcc ayələri Quranda çox azdır. Məsələn, Bəqara surəsində bir neçə ayədir, bir də həcc surəsində keçir bir neçə ayələr. Yəni yığsan, yəni 10-15 ayə, 20 ayə olar, olmaz yəni. Quranda keçən ümumiyyətlə həc ayələri çox azdır. Bununla belə Allah Azze və Cəllə neçə-neçə yerlərdə təqva vəsfinə çağırır. Və Allah Azze və Cəllə buyurur ki, وَتَزَوَّدُوا فَاِنَّ خَيْرَ زَدِ التَّقْوَى hac, hac üçün hazırlıq görün. Bilin ki, ən xeyirli hazırlıq təqva hazırlığıdır. Ən xeyirli hazırlıq. Təqva da alimlər deyir ki, təqva nədir? Təqvanın lüğəti mənası bir insanın bir sipər götürməsidir. Yəni insanın özü ilə Allahın əzabı arasında, cəhənnəm odu arasında özünə pərdə götürməsidir. Və bu pərdə də nə ilə götürülür? Allahın əmrlərini yerinə yetirməklə, onun haramlarından, qadağalarından çəkinməklə olur. Allahdan qorxmaq olur. Allahdan qorxu da bu şəkildə olur. Allahdan insan haramdan uzaq olarsa, vacibləri yerinə, Allahın buyruqlarını yerinə yetirərsə, artıq Allahdan qorxmuş olur vasitəsilə bu şəkildə insan qazanır. Həmçinin Allah Azza və Cəllə başqa bir ayda buyurur ki: "Zəlikə və men yu'azzib şa'airallah fe innaha min taqval qulub." Və bu ona görədir ki, kim Allahın nişanələrini təzim edərsə, bu qəlblərin təqvasındandır. Şair Allah da nədir? Onlardan biri də nədir? Həc ayinləri, yəni Allahın ayinlərini təzim etmək təqva sifətindəndir. Bu da hac ayələrində keçən ayələrdən biridir. Həmçinin başqa bir ayədə Allah Taala Həc surəsində nə buyurur? Sənin qurbanından nə buyurur ki, yəni insan Allah Zəvəcələ buyurur ki, "Fasalli rabbika vanhar" Rəbbin üçün namaz qıl və qurban kəs. Amma sənin qurbanından Allah Zəvəcəlləyə bir şey çatırmı? Allah Zəvəcə ehtiyacsızdır. "Lən yanalallaha luhumuha və la dimauha, velakin yanaluhu taqva minkum." Ondan Allaha, aleyhissalatullah, Allah Allaha onlardan nə onun ətindən, nə qanından heç nə çatmaz. Yəni sizin qurbanlarınızın və sizin ondan sonra Allaha çatan yanınız sizin təqvalı olmağınızdır. Yəni, deməli, o əməllərin hamısından ibrət nədir? İnsanın heç əməllərindən insanın nədir? Təqva sifətini qazanmasıdır. Təqva və sifətini qazanmağıdır. Həmçinin qardaşlar, həcdə olan qayələrdən dördüncüsü və bu da ən mühüm məsələlərdən biridir Məqsədlərdən biri də nədir? Allahı zikr etməkdir. Allahın zikrini qaldırmaqdır. Bax, həc başdan ayağa zikirdir. Ümrəyə başladın, ləbbeyk Allahumma umrətən dedin, artıq təlbiyə başlayır. Zikir, ləbbeyk Allahumma ləbbeyk, ləbbeyk la şərikə ləkə ləbbeyk. İnnəl hamdə və ni'mətə ləkə vəl mulk la şərikə lək. Daima zikir eləyəsən gəlirsən. Tavafa başlayana qədər zikir eləyirsən. Tavafda eyni zamanda durmursan, zikir eləyirsən. Yəni, müəyyən zikir gəlməsə də Peyğəmbər sallallahu sabit hədis var ki, "İnnemə cu'ilə tavaf bil beyt və beynə safa vel marvata və ramil cimar li iqamati zikrillah azza və cəllə." Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, evi tavaf eləmək, Safa Mərvə arasında qaçış səy eləmək və cəmarətə daş atmaq Allaha zikr etmək üçün buyurulmuşdur. Bunlardan ibrət nədir? Allaha zikr etməkdir. Bax, sən gəldin, Tavafı, tavafı başladın yenə zikr eləyirsən. Tavafı başladın yenə də zikr eləyirsən. Tavafdan sonra gəlirsən Vəttəxidu min məqam İbrahimə musallə Kürfiyyət namaz qırırsan Səyə başlayırsən Səydə yenə zikr eləyirsən Əməli qutardın, həccə başlayırsan Həcdə də yenə eyni zamanda zikirlərdir Təlbiyə yenə davam eləyir 10-cu gündən sonra təlbiyə yoxdur Zikirlər var Allah akbar, Allah akbar, la ilahe illallah, Allah akbar, Allah akbar, və lillahil hamd. Artıq zikirlər davam eləyir. Yəni bu nədir? Həccin sənin tam zikirdən ibarətdir. İbadətdən ibarətdir. Allah, həm bu təkcə həccə aid deyil. Bütün ibadətlərdə baxırsan ki, məqsəd nədir? Allahın zikrinə həyatını keçirmək. Hətta namaz və əqimis salətə li zikri. Allah azza və cəllə deyir ki, məni zikr etmək üçün namaz qıl. Namazdan da ibrət nədir? Qayə, namazın qayələrindən biri də nədir? Allahı zikr etməkdir. Allah azə və cəllə həc ayələrində buyurur ki, فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. Arafadan döndüyünüz zaman Məş'ar-ül Haramda, yəni Müzdəlifədə Allah'a zikr edin. Fazkuruhu kəmə hədəkum və in kuntum min qabli minəl-dallin. Onu el, zikr eləyin ki, çünki o deyir, necə ki sizi hidayət elədi. Ondan qabaq siz deyir, zəlalət üzərində idiniz. Allah Azəbə Cəlləni zikr eləmək bütün Arafa meydanında, Arafa ən böyük zikir üçün fürsətdir. Bir neçə saatı sən tam vaxtını nəyə zikir, sərf edirsən, zikrə sərf edirsən. Sonra gəlirsən Minaya, ə, Müzdəlifəyə. Zikr edildiyimiz ayəyə görə, ayədə aldığı günü Arafadan Müzdəlifəyə gəldiyin zaman Müzdəlifədə, Məşaril Haram Müzdəlifədir. Orada Allahı zikr eləyin. Sonra sabahsı günü minaya gəlirsən, daş atırsan. Hədisdə keçir ki, daş atmaq Allahı zikr etmək üçün buyurulmuşdur. E, daş atanızda tavafa gedirsən, yenə zikirdir. Minada gecələyirsən. Adi sənin 10, 11, 12, 10, 11, 12-ci günlərdə, yəni 13-cü günə qədər minada qaldığın günləri, o təşrik günləri Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, "Əyyamu təşrik, əyyamu aklu və şurbu ma zikrullah azza və cəllə." Təşrik günləri yemək, içmək və Allahı zikr etmək günləridir. Yəni burada yenə zikr var. Sən ibadətin, həccin zikirlə başlayır, zikirlə bitir. Və insan burada zikrə diqqət eləməlidir. Bax, Peyğəmbər sallallahu əleyhi soruşur ki, sahabə: "Eyyul həcc afdal?" Hacc, həccə hansı üstündür? Peyğəmbər sallallahu buyurur ki: "Əksərhum zikran lillah azə və cəllə." O həcc ki, orada Allah daha çox zikr olunmuşdur. Yəni bu da nəyə göstərir? Buradakı gördüyün həcclərin heç birinin həcci bərabər deyil. Hər hərənin həccində, hamısının həccində fərq var. O fərqli də nəyə qayıdır? Allahı zikr eləməyə. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu buyurur ki: "Afdalul həcc el-hacc və səc." Həccin ən üstünü çoxlu qurban kəsilən və çoxlu təlbiyə gətirilən həcdir. Təlbiyə də zikirdəndir. Deməli, nə qədər təlbiyə çox gətirərsənsə, deməli, bu da Allah Azə və Cəllə daha qədər çox zikr edilərsənsə, bu sənin həccin fəzilətli olmasına bir işarədir. Və həcdə olan ibrətlərdən beşincisi də insanın imanını artırmağıdır. İnsan mömin bura gəlir, yəni burdan bu ibadətlərdə onun imanı artmazsa, yəni bəzi əgər gələrsə, imanı azalaraq gedərsə, yaxud iman artmadan gedərsə, artıq o heç nə qazanmayacaqdır. Sən gəl bu şeylərə şahid ol, bu ibadətləri elə və sənin imanın artmasın. Yəni, bu əhlüsün əvvəl cəman etiqadına görə iman itayətlə artır, asiliklə azalır. Və sən əgər doğrudan da haqqı ilə asiliklərdən, günahlardan qaçmısansa, və haqqı ilə ibadətləri yerinə yetirmirsənsə, Allah Azə və Cəllə ibadətini yerinə yetirmirsənsə, sənin imanın artacaqdır. Bu da həcdə olan qayələrdən, məqsədlərdən biridir. Həmçin bunlardan, faydalardan biri də insanların Allahın əmrinə, dəvətinə icabət eləməsi və Allah Azə və Cəllənin əmrinə tabi olmasıdır. Allah Azə və Cəllə Quranda nə buyurur? Və İbrahim əleyhissalama ki, xitab eləyərək və əzzin fin-nas وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتنا من كل فج عميق insanlara haber ver. İnsanlara çağır ki hacca gelsinler. Ya'tuna ricalen ve ala kulli zamir. Onlar ya piyada olarak ya da mini üzerinde hacca gelsinler. Ya'tina min kulli feccin amik ve her bir yerden dünyanın her bir yerinden gelsinler. Ve Allah İbrahim Aleyhisselam da Allah Azze ve Celle'nin bu əmrinə həmən isticabə eləyir, həmən cavab verir. Dedi, ey insanlar həcc eləyin deyərək yer üzünə səslənir və Allah Azəbə Cələ onun səsini yer üzünə olan hər bir kəsə eşitdirir həmin dövrdə olan. Və həmçinin ona görə sən həccində tərbiyəndən etən ləbbeyk, Allahümə ləbbeyk, ey Allahım sənin dəvətimə icabət eləyərək gəldim. Allah, Allah Azəbə Cəllə əmr eləyir, sən də həmin əmrə icabət eləyərək, o da əmr edir, o dəvəti qəbul eləyəsən, həccə gəlmiş olursan. Və həcdə olan faydalardan biri də nədir? İnsanın həcdən faydalanmasıdır. Həc faydalarından özünə götürməsidir. Bu istər bu faydalar istər dünyavi faydalar olsun, istər də axirəti faydalar olsun. Allah Azəbə Cəlal Quranda buyurur ki: "Liyeşhedü liyeşhedü menafi'a lehum." Onlar öz mənfi, mənfəətlərinə şahid olsunlar deyə. Təfsir alimləri buyurur ki, burada dünya mənfəətləri də girir, axirət mənfəətləri də girir. Necə ki, məsələn, insan gəlir, həcrini qutarandan sonra, həccindən sonra ticarət eləyə bilər. Bu, bəzi insanlar səhv anlayırlar ki, həccə getdinsə, nəsə alıb almaq, nəsə vermək olmaz bu şeylər. Xeyr, belə bir şey yoxdur, yəni. Əsas odur ki, sənin həccə getməkdə qayan, səni həccə aparan məqsəd ticarət olmamalıdır. Əgər elə olarsa, bəli, sözsüz ki, artıq sən məclisin qınanılmışsan. Sənin belə bir əzəmətli ibadət üçün yox, Allahın dəvətinə icabət eləyərək yox, sən ticarət üçün gedir. Bəli, bu Quran və bunu hər kəs bilir ki, bu qınanır. Amma insanın məqsədi sırf Allah rızası üçündürsə, həccindən sonra mənfəət üçün nəsə eləyərsə, yəni bu elhamdülillah burada bir qınanılması bir şey yoxdur. Müəyyən qədər ticarət eləyərsə, bu da elhamdülillah burada sıxıntılı bir eyib olan bir şey yoxdur. Allah Azze və Cəllə insanları bir-biri ilə ruziləndirir. Bu yollardan biri də budur. Və faydalardan biri də qardaşlar, həcdə olan ibrətlərdən, faydalardan biri də nədir? Peyğəmbərlərin halını xatırlamaq, peyğəmbərlərin halını düşünmək. Yəni həcc sənə bütün bir neçə peyğəmbərin həyatını xatırladır. Məsələn, peyğəmbər sallallahu buyurur ki: Xeyf məscidində 70 peyğəmbər namaz qılıbdır. Sonra sən gəlsən ona 12 də namaz qılanda, ya Rəbb, burada 70 peyğəmbər namaz qılıb, mən də bu məsciddə namaz qıldım. Sənə bunu xatırladır. İnsanda imanı hissləri gücləndirir. Məsələn, getdin tavafa. Tavaf elədiyin zaman Kəbənin bina olması yadıma düşür. Kəbəni Allah Azza və Cəllə İbrahim əleyhissalamla oğlu İsmail əleyhissalama əmr edib onun divarlarını qaldır. Və iz yarfa İbrahimul qavaidə minəl beyti və İsmail o zaman ki İbrahim və İsmail evin divarlarını qaldırdılar. Rabbənə təqabbel minnə. Ey Rəbbimiz bizdən qəbul et deyə dua elədilər. sənə onların halını xatırladır. Tavafı qutarandan sonra məqam İbrahimin arxasında gəlirsən, Allah Azze ve Celle buyuruyor. وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ İbrahimə musallə. İbrahim məqamını özünüzə namazgah edin. İbrahim əleyhissalamın dayandığı yer xatırlayırsan. İbrahim əleyhissalam orada dayanmışdı. İbrahim məqamı sənə İbrahim əleyhissalam xatırladır. Tavafı qutarırsan, zəmzəm içirsən, səyə gedirsən, səy sənə nəyi xatırladır? Həcər əleyhissalamın, Həcər anamızın elədiyi məşəqqəti, onun təvəkkülünü, onun imanını, onun qissəsini xatırladı ki, o zamanki İbrahim əleyhissalam onu tərk eləyir oğlu İsmaillə bərabər. Deyir, sənə kim əmr elədi bunu? Peyğəmbər əsələm deyir ki, Rəbbim əmr elədi. Deyir, o zaman deyir, onlar bizi, Allah, Allah Azə və Cəllə bizi boş-boşuna e, sahibsiz buraxmaz burada. Qadında olan təvəkkülə bax. Sonra ki, suyu qutarır, qissəni bilirsiniz ki, Səfa Marva arasında 7 dəfə qaçır və bu da bizim üçün şəriətimizdə bir ibadət olaraq bizə buyurulur. Həcər anamızın əməli şəriətimizdə buyurulan, hansı ki, həccin və ümrənin hükümlərindən sayılır. Bu da bugünkü günü həcc və ümrədə əsas əməllərdən biridir. Həmçinin sən qardaşım Arafaya gedirsən. Arafa dağına çıxırsan. Və Arafada sənə nəyə xatırladır? Peyğəmbər səsən hədisdə buyurur ki, Kunu alə məşəirikum. Öz ayinlərinizin üzərində olun, aleyküm sənətlər. Fə innəkum alə irsin min irs əbikum İbrahim. Siz atanız İbrahimin bir mirası üzərindəsiniz. Yəni Arafanı deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Arafada Peyğəmbər sallallahu bəyan edilir ki, siz atanız İbrahimin irsi üzərindəsiniz. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, Allah ən əfzəl gün başqa bir hədisdə deyir ki, ən əfzəl gün Arafa günüdür. Və mən və məndən öncəki peyğəmbərlərin illə, Arafa günündə elədiyi ən əfzəl dua La ilahe illallah vahdahu la şerike leh, lehul mulk ve lehul hamd, yuhyi ve yumit və huve ala kulli şeyin qadir duasıdır. Mən və məndən öncəki etdiyib edən peyğəmbərə. Bu da nəyə xatırladır sənə? Deməli peyğəmbərlər də bu duanı etmişdi. Onları sənə təkrarla xatırladır. Peyğəmbərlərin halını xatırladır. Onların da bu tevhid kəlməsini Arafa günündə təkrar olaraq təkrar-təkrar söylədiyini sənə xatırladır. Həmçinin qardaşlar, çamarata daş atdığın zaman İbrahim əleyhissalam qıssasını xatırlayırsan. Şeytan ki, o oğullu kəsməyə aparanda şeytan arxasınca gəlir. İbrahim əleyhissalam üç yerdə dayanır, onu daşlayır. Ta yıxılana qədər onu daşlayır. Və bu da şəriətimizdə bizə məşru olaraq həmin bu yerdə cəmaratda bunu orada daşlayır və bu da bizim üçün nəyə? Cəmarata getdiyin zaman İbrahim əleyhissalam burada şeytanı daşladığını sən xatırlayırsan. Bu da nədir? Sənin üçün insanın imanını artıran şeylərdir, qardaşlar, bunlar. Sən daş atanda, subhanallah, Bunun əsli, əməlin əsli hardan gəlib? İbrahim əleyhissalam oğlunu qurban kesməyə aparanda şeytan gəlir, oğula deyir ki, atan səni kesməyə aparır. İbrahim əleyhissalam onu daşlayır. Sonra bir də, üç kərə təkrar olunur və həmin ona görə də cəmarat nədir? Üç yerdədir. Bu da şəriətimizdə buyurulan əməllərdəndir. Həmçinin qurban kəsmək. Əsli hardandır İbrahim əleyhissalam oğlunu qurban kəsdiyini zaman? Adi, ey, ey, ey, ey ata, ya, sənə əmr olunanı yerinə yetir. Allah Azze ve Celle Kur'an'da buyuruyor ki وَفَدَيْنَهُ بِذِبِحٍ azim Allah Azze ve Celle ona, deyir ki, biz ona deyir, böyük əzəmətli bir deyir, qurban göndərdik. Allah Azze ve Celle göydən ona bir qurban indirir. Çəkir bıçağı, boğazın, oğlunun boğazını kəsə bilmir. Allah Azze ve Celle'nin izni olmadan heç, heç kəs heç nəyə qadir olmaz. Bıçaq əlində, boğaz əlində. Həmin kəsilmir boğaz. Çünki niyə Allah Azəbə Cələ istəmir? Allah Azəbə Cələ onu imtihan eləyir ondan və Allah Azəbə Cələ göydən bir qurban indirir və bu da bugünə qədər də bizim şəriətimizdə də bu həcdə olan hər bir kəsin üzərinə vacib olan əməllərdəndir ki, nə eləsin? Yəni təmattu həcci eləyən, həmçinin qiran həcci eləyən hər bir həcci qurban kəsir. Bunu kəsdiyin zaman da sənin yadıma nə düşür? İbrahim əleyhissalam qissəsi düşür. Bu bütün bu qissələr görürsən nəyə xatırlar sənə? peyğəmbərlərin halını xatırladır. Həmçinin qardaşlar, həcdə olan ibrətlərdən biri də peyğəmbər sallallahu tabe olmaqdır. Yəni faydalardan, əsas məsələlərdən biri də peyğəmbər sallallahu sünnətinə tabe olmaqdır. Bax, Peyğəmbər sallallahu həcdə buyurur ki: "Litəxuzu anni manasikakum." Həc əməllərini məndən götürün, məndən öyrənin. Həc əməllərini məndən öyrənin. Lalli la'alqakum ba'da ami hada. Ola bilsin, bu ildən sonra mən sizinlə görüşməyəcəm. Ona görə sahabələr bunu diqqət edirdilər. Peyğəmbər sallallahu son həcc olur. Yəni Peyğəmbər sallallahu vida həccindən vəfatı arasında təxminən 4 ay, 5 ay vaxt olur. Peyğəmbər sallallahu bu həccini izləmək üçün sahabelər çox diqqətli olurlar. Cabir radiyallahu məsələn məşhur hədisdir. Sahih Müslimdə keçir. Cabir radiyallahu Peyğəmbər sallallahu həccə başlayan andan qutarana qədər onunla bərabər olur. Peyğəmbər səhəm həccini addım və addım izləyərək bizə çatdırır. Eləcə digər sahabələr Peyğəmbər səhəm hər an bərabər olub onun həccini bizə nəql eləyirlər. Və onlar da Peyğəmbər s.ə.v-in elədiyi kimi eləmək istəyirlər. Həcc əməllərində Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsindən çıxmaq istəmirdilər. Peyğəmbər s.ə.v bunu eləyibsə eləyək, eləməyibsə eləməyək. Ömər radiyallahu anh qissəsini bilirsiniz. Ömər radiyallahu anh Qaradaşın yanına gəlir Həcər Əsədin deyikini, Ey Həcər, ey daş, inneke hacerun la tadurru ve la tenfa. Sen ne bir fayda verene ziyan veren bir daşsan. Levle enni ra'eytu Resulullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yukabbiluke ma kabbeltuke. Ben eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin senin öptüğünü görmeseydim seni öpmezdim. Sahabelerin fehmi buydu ki yani onlar gördü. Onlar niye kardeşini niye öpürdüler? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öpürdüler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e ittiba öpürdüler. Bakın, ibrete bakın subhanallah. Ya'lə bin Umeyyə radiyallahu anhu sahabələrdəndir. Deyir, Ömərlə bərabər, Ömər radiyallahu bərabər tavaf eləyirdim. Gəldik Qaradaşa, Qaradaşı öpdük. Qaradaşdan sonraki Qaradaşdan sonraki deyək küncə gələndə hansı qapıdan sonraki künc var, ha, hansı o hicr var. Oradan da Ömərin əlindən dartdım ki, ki, orada əl sürtək. Ömər dedi ki, nə, nə istəyirsən? Dedim ki, orana əl sürtmək istəmirsənmi? Yəni istiləm eləmək istəmirsənmi? Yəni Yəmən küncünü elədiyin kimi o qərb künclərinə də Şam küncləri deyirlər oraya. Orada əl sürtmək istəmirsənmi? Yəni dedi ki, "Əmmə tuftama Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm." Ömər mənə dedi ki, "Sən peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə bərabər tavaf eləmədinmi?" Dedim ki, "Bəli, elədim." Dedi ki, "Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ora əl sürtdüyünü gördünmü?" Dedim ki, yox, görmədim. Dedi, Peyğəmbər s.ə.v-də sənin üçün gözəl nümunə yoxdurmu? Bax, subhanallah, sahabə, Ömər radiyallahu nə deyir? Sən deyir, Peyğəmbər s.ə.v-də əl sürtdüyünü görürsən, belə deyir, yox. Deyir, onda Peyğəmbər s.ə.v-də sənin üçün gözəl nümunə yoxdurmu? Məndən aralıdır, deyir. Ömər radiyallahu qəzəblənir. Baxın, subhanallah, sahabələrin fəhminə baxın. Hər bir əməldə Peyğəmbər s.ə.v-in illədiyini dinləmək istəyirdilər. Və həcdə qardaşlar olan ibrətlərdən biri də müşriklərə müxalif olmaqdır. Müşriklərin elədiyi əməlləri eləməməkdir. Bu da bayaq əsas tövhidi həyata keçirmək, şirkdən və şirk əhlindən uzaq olmaq məsələsinə daxil olan məsələlərdəndir. Amma bu mühümlüyünə görə bunu müstəqil olaraq zikr eləyirik. Və bunların da müşriklərə müxalif olan ən böyük nöqtə də necə qeyd elədik, onların tərbiyyədə idi. Peyğəmbər s.ə.v tərbiyədə onlara müxalif olurdu. Onlar tərbiyələrində şirk eləyirdilər. Allah Azza və Cəlləyə şərik qoşurdular. Yəni, bizim tərbiyəmiz isə əlhamdülillah tövhid tərbiyəsidir. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v Arafa məsələsində onlara müxalif olurdu. Arafada onların müşriklərə görə Arafadan Müzdəlifiyə gəliş vaxtı gün batmamış olmalı idi. Peyğəmbər onlara müxalif oldu. Arafadan çıxmağı gün batandan sonraya əmr elədi. Həmçinin Məkkə müşrikləri Qureyş deyir ki, biz haram əhliyik. Yəni haramda yaşayırıq. Arafa isə haramın çölündədir. Yəni Mina ilə Müzdəlifə haramın hüdudlarındadır. Arafa isə haramın çölündədir. Onlar deyirlər ki, haram əhli halala çıxmaz. Biz harama getməyəcəyik. Peyğəmbər s.ə.v əmr elədi. Həcc Arafa. Həcc Arafadır dedi. Yəni hər kəsin Arafaya getməsi lazımdır. Həmçinin onların belə bir şeyi var idi. Gələn bir hər bir insan, Məkkəyə gələn hər bir insan Məkkə əhlindən olmayan, ya Məkkə əhlindən paltar almalı idi, ala bilməsə öz gəldiyi paltarla tavaf eləyə bilməzdi. Lüt çırpaq tavaf eləyə bilər, eləməli idi. Qadın və kişi lüt üryan tavaf eləməli idi. Və Peyğəmbər sallallahu vida hə, həccinin öncəki həcdə Ömər radiyallahu Əbu Bakr radiyallahu göndərir həccə və ardınca Əli radiyallahu göndərir Və ola ki, bu ildən sonra Kəbəni müşrik və çılpaq heç kəs tavaf eləməməlidir. Peyğəmbər o məsələdə onlara müxalif olur. Əmr eləyir ki, mütləq örtü, örtülü olmalısan. Və sonra həcdə müxalif olan həmçinin Müzdəlifədə onların adətlərinə ki, gün çıxmamı, çıxmamış Müzdəlifədə minəyə gəlməzdilər. Gün çıxmağı gözləyənlər. Peyğəmbər onlara müxalif oldu sübh namazını qılıb, biraz dua eləyib, gün çıxmamış güz dərfədən tərpəndi. Bu nədir? Bunu nəyə göstərir? Müşriklərə müxalif olmaq, əl-vəla vəl-vəra. Allah üçün dost olub, Allah üçün düşman olur, kafirlərlə düşman olmağın əsaslarını, dində bunun əsas yeri olduğunu bizə bəyan eləyir. Və yəni insan da kafirlərə nə etməli? Müxalif olmalıdır. Həmçinin həcdə olan ibrətlərdən, faydalardan, yəni ən böyüklərindən biri də nədir? İnsana Həc əməlləri qardaşlar insana axirəti xatırladır. Allah Əzəvə Cəllənin qarşısında dayanmağı, harasat meydanında durmağı xatırladır. Bax, sən ehrama girirsən. İki qat ağ palta, dünyanın hər yerindən gələn hər kəs iki qata bürünür. Bu insana birinci nəyi xatırladır? Kəfəni xatırladır. Dünyadan aparacağın yalnız budur. Başqa bir şey yoxdur. Milyonların, milyardların da olsan, Allah Azəvə Cəllənin qatında heç nə özünlə heç apara bilməyəcəksən. Heç bir şey də sənə fayda verməyəcək. O bir dənə məşhur qissa var. Bir kişi olur, salih insanlardan olur və çox bir varlı bir insan olur. Çox belə varı dövləti başından aşacaq dərəcədə bir insan olur. Övladları isə o qədər salih insanlar olmur ölümünə yaxın bir məktub yazır. Övladlarına verir ki, övladlarım, bunu mən ölməmiş, məni qəbrə qoymamış açmayın. Və o zaman açın ki, aranızda böyük ixtilaf baş verərsə, onda açın. Bunu möhkəm-möhkəm bunlara tapışırır. Məktubu bağlı şəkildə bunlara verir. Və ölüm anı gələndə övladlarına deyir, övladlarım, sizdən bir istəyim var. Övladları deyir, ata, deyir. Deyir, mən öləndə corabım ayağımda olsun. Məni corablı şəkildə dəfn eləyin. Gətirirlər bunu, qəbrə ölür, vəfat edir, gözünü bağlayırlar. Gəlirlər bunu, din adamı da gəlir insanlar. Bunu dəfn eləmə vaxtı oğlanları deyir ki, atamızın vəsiyyəti var. Nədir? Corabı ayağında dəfn olmalıdır. Deyir adamlara deyirsən, nə arıyorsunuz? Bu şəriətə müxalifdir, şəriətdə belə şey yoxdur. Bunlar dirəşir, onlar dirəşir. Deyir, olmaz. Sizə görə atanızın belə vəsiyyət əməl, belə vəsiyyətə əməl olunmaz. Və bizim atamız salih insan olub, bizim atamız yəni xata şeyi vəsiyyət eləməz. İlə xeyr, insan xata da eləyə bilər. Biz icazə verməyəcəyik ki, ayağında corab olaraq dəfn olunsun. Bunlar mübahisəyə düşəndə yadlarına çək atamız dedi ki, əgər mübahisəyə düşdüyünüz, düşdüyünüz zaman mənim məktubumu açın. Deyirlər ki, atamızın məktubuna çap. Məktub açırlar ki, atası deyir ki, görürsünüz mü oğlum, mən bu qədər var dövlətin sahibi özümdən bir corab apara bilmirəm. Yəni, insan heç nə apara bilmir. Bax, buraya dünən məsələn mən gördüm ki, Ərəb dövlətlərinin birinin prezidenti dünən Səfa Mərvada səy eləyirdi. Nədə qızıldan geyinmişdi? Xeyr, o da bizə kimi ehram geyinmişdi. Ehram paltarında tavaf eləyirdi. Səy eləyir, Səfa Mərvə arasında səy eləyirdi. Yəni bu da nəyə göstərir? İnsanların Allah qatında bərabərliyini. Allah qatında kiminsə kimdən üstün olmağa nəyə qayıdır? Onun təqvalı olmasına, Allahdan qorxmasına qayıdır. Və həmçinin qardaşlar, Arafada toplaşmaq. Baxın, bütün həclər eyni anda eyni yerə toplaşmalıdırlar. Arafa meydanına toplaşmalı, Arafa dağının üzərində cəm olmalıdır. Bu da nəyi xatırladır? İnsanların qiyamət günü Adəm əleyhissalamdan qiyamətə qədər olacaq insanların Allah Azərbaycanın Cəllənin hüzuruna toplaşmasına bir işarətdir. Bütün insanlar ora toplaşacaq. Allahın hüzuruna gələcək. Sorğu sual olacaqdır. Bu da sənə nəyə bunu xatırladır. Həmçinin qardaşlar, həcdə olan faydalardan biri də, ibrətlərdən biri də qardaşlıqdır yəni qardaşlıq bağlarını bərkitməkdir. Məsələn, xaricdə olan insanlar birinə qarşı mülayim olur, qardaşlarına yardım eləyir, qardaşlarınla yardımlaşır. Bu da müsəlmanların bir araya gəlməsi, toplanması bu da xüsusi məqsədlərdən biridir. Baxın, dinimiz daima insanların toplanmasına diqqət eləyir. Niyə görə cəmaat namazı fərz olur? Müsəlmanlar gündə 5 dəfə bir-birinə bir yerə toplaşıb bir-birini görsünlər. Ondan daha böyük toplum cümə günü daha böyük toplum toplanmalıdır. Müsəlmanlar bir-birini görürlər. Uzaqda qalanlar gəlir, görmədiyin qardaşlarını görürsən. Ramazanda təravih namazı sünnə olaraq cəmaat şəklində qılırsan. Niyə müsəlmanlar bir araya toplasın deyə. İldə iki dəfə bayram namazına ki, daha böyük toplantı olan, yəni bütün hər bir yerdə müsəlmanlar bir araya gələrək bayram namazını əda eləsinlər. Və həcc ibadəti də bunlardan ən əzəmətlisi, ən böyüyüdür ki, dünyanın hər bir yerindən müsəlmanlar bir araya gəlir, bir arada toplaşır. O insanlar bu da toplaşmaq sözsüz ki, insanlar müsəlmanların bir araya gəlməsi onların qəlblərinin birləşməsidir, qəlblərinin yaxınlaşmasıdır. Məsələn, sən gəlirsən həccə, nə qədər insanları tanıyırsan, nə qədər insanlarla tanış olursan, uzaq-uzaq dövlətlərdən gələn müsəlmanları görürsən, onlarla tanış olursan, bu da səni nəyə aparır çıxardır? insanların qardaşlıq bağlarını bərkidən səhvlərdən biridir. Həmçinin qardaşlar, həcdə olan ibarətlərdən biri də, faydalardan biri nədir? Həc mə məktəbi insana əxlaqi tərbiyələr verir. İnsan əxlaqını gözəlləşdirməyə çalışmalıdır. Əxlaqını düzəltməyə çalışmalıdır. Bax, Peyğəmbər Allah Azəbə Cələ Quranda nə buyurur? Fəmən farada fihinnəl həccə fələ rəfətə və lə füsuqə və lə cidələ fil həcc. Kimə ki bu aylarda həcc farz olunubsa, o fasiqlik eləməsin, rafasdan uzaq olsun və mübahisədən çəkinsin. Əxlaqdır, subhanallah. Həcdə sənə gözəl, bu neçə gündə sənə gözəl əxlağı aşılayır. Gözəl əxlaq üzərində olmağa sənə tövsiyə eləyir. Bax, Allah Rasulü s.a.v. Arafada müzdəlifiyə gəldiyi zaman insanlarla Ey yuhənnəs, əs-səkinə, təs-səkinə Ey insanlar, Tələsməyin, yavaş-yavaş gedin. Yəni, izdiham yaratmayın. Bu əxlaqdır. Peyğəmbər səhəm nə, bizə nəyə buyurur? Əxlaqda olmağa, gözəl əxlaqda olmağa. Ümumiyyətlə, əxlaqın fəziləti haqda nə qədər hədislər var. Peyğəmbər səhəm buyurur ki, Allah qatında ən üstün əməl, tərəzidə ən ağır gələn əməl, tərəzidə ən ağır gələn əməl nədir? Allahdan qorxmaq və əxlaqdır, gözəl əxlaqdır. Subhanallah, bu əxlaqı da sən harada qazanırsan, həmçinin həcdə qazanırsan. Həcdə qazanmaq üçün sənin üçün fürsətin var. Sənin üçün bir fürsət var ki, gözəl əxlaqa sahib olasan. Və həcdə olan faydalardan, həcdə olan ibrətlərdən biri də nədir, qardaşlar? İnsanın orta mövqedə olması. O, nə şişirtməkdən, nə də səhlənkarlıqdan çəkinməsidir. Orta mövqe olmaq. Allah Azəbə Cəllə bu ümməti orta ümmət etmişdir. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ ümmətən vasata. Həqiqətən beləcə də biz sizi orta ümmət elədik. Yəni qulubdan, şirkməkdən, eləcə də təfriqatdan uzaq olan bir ümmətdir bu ümmət. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də baxın Əmsa oğluna deyir ki, Minaya gəldiyi zaman Müzdəlifədən mənim üçün daş yığ. Və Peyğəmbər sallallahu bu sədəf boyda, baş barmağın sədəfi boyda daşları yığdırır və insanlara qaldırır göstərir ki, ey insanlar, bu, bu, bu böyüklükdə olan daşları atın, deyir. Belə bir daşlar atın. Deyir ki, İyyəkum vəli qulu və deyir ki, hadisin altında böyük və şirtməkdən, dində şirtməkdən çəkinin. Sizdən əvvəlkiləri halak eləyən dində şirtmək, şirtmək oldu. Bax, Peyğəmbər s.ə.v bu hədisi, yəni bu hədisi hamımız bilirik ki, İyyəkum vəli qulu, dində şirtməkdən çəkinin. Amma Peyğəmbər s.ə.v bu hədisi harada söylüyor? daşları, cəmarata atılacaq daşları göstərəndə və bugünkü ən çox quluv da daş atan da olur. Subhanallah insanlar var, bir ovucun götürəcəyi ovucdan böyük daşlar atırlar, böyük bu yeytdə daşlar atırlar, ayaqqabı atırlar. Elə bir doğrudan şeytan onu orada gözləyir, şeytanı sevindirirlər bulana, şeytanı sevindirirlər. Deyir ki, şeytan gözləyir və nə qədər insanlar indi düzdür, əlhamdülillah, yəni bu böyük, böyütməklə, 6-7 mərtəbə olmaqla, basabas yoxdur, o zamanlar əvvəllər çox basabas olubdu. Və insanlar cahilliyindən əvvəllər orada ortada divar var, divar da olmuyubdu. Bir dənə dirək olubdu. Atır, qarşısındakının başına dəyir. Bu daş başını qanı dağıdır bir insanın. Nə qədər insanlar ölürdü. Şeytanı güya daş vurur şeytana. Şeytan bunu gözləyir orada dirəyin yanında. Müsəlman qardaşını qanına qaltan eləyir. Mən həcəyadıma gəlir, ilk həcc eləyəndə yaxınlaşıb Gördüm ki, yəni uzaqdan atsam kiməsə deyə bilər də. Yaxınlaşdım, 2 lap yaxından atım. Yaxınlaşana, atana və çıxana qədər başıma 5-6 dənə daş dəydi. Hə, bu 2005-də olan hələ hadisə. O vaxtı yəni bu hadisələr olurdu. Yəni bu da nədəndir insanların səhlənkarlığından, Peyğəmbər sallallahu sünnəsinə uzaq olmağından. Peyğəmbər sallallahu quluvdan, şirtməkdən çəkindirir. Elə daşı elə zərbəyini atır ki, Allahu akbar deyərək elə bil ki, qarşısında kafiri öldürür. Yəni ona görə dinimiz orta mövqe seçməyi tövsiyə edir və şişirtməkdən də çəkindirir. Allah Azza və Cəllə bizləri iştifa edənlərdən eləsin. Allah Azza və Cəllə bizləri haqq üzərində sabit eləsin. Bizə məbrur həcc nəsib eləsin və həccin faydalarından faydalanıb haqqı həcci haqqı ilə yerinə yetirənlərdən eləsin. Subhanakallahumma bihamdika əşhadu an la ilaha illa əntə əstəğfiruka və etûbü ilayk.